Miyerkules ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong yun, ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, Hindi mo kaya ang Filisteyong yun, may gatas ka pa sa labi, samantalang sa'y isang kilabot na mandirigma Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa koko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon. Pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pamastol at lumakad upang harapin si Gulayat Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Na makita niyang si David ay musmus, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop Sumagot si David, Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangirihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutan ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangirihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Gulayat. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Gulayat at tinamaan ito sa noo. Bumao ng bato at si Gulayat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Gulayat sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang Salita ng Diyos Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinanay, nihanda ko upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kahit binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, Alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, Iunat mo ang iyong kamay inunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga pareseyo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Awit at papuri ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong liturhiko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalainawa tayo ng Panginoon. Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web. This is the Brinknotes Podcast Network.